Hello Sir Red at sa lahat ng bumubuo ng HTV. Ako po muli si Kaizen and this is my third story. Bali nagpapasalamat po pala muna, magpapasalamat po muna ako dahil na-feature yung story ko noong December 2022. So ngayon naman po, ibabahagi ko yung kwento na nangyari po last year, August. Dito po iyon sa Saudi Arabia nangyari. Dear Sir Red. <laughs> Ay, padir-dir ka. Mamagal ko pong tinype ang liham na ito dahil alam ko na mabagal ka ring magbasa. Sabi niya, Char lang, bawal tumawa, horror to. <laughs> Ewan ko sa'yo. <laughs> Magandang araw po sa lahat at uh, bilang isang masugid na tigapakinig, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Raul not my real name at na-inspire na po ko na mag-send ng kwento dito sa SHS. Hello po, Sir Red at sa inyong mga kasama dyan, sabi niya. Saan po? <laughs> Hindi ko po sure at alam kung mapapansin nyo ba itong story pero uh, inedit ko na po ito sa pinaka short na form daw at sana po ay mabasa o ma-feature sabi niya. Siya po ay isang second year college at dalawang taon na daw po siya sa dorm at ito nga ay kung saan nangyari yung mga kababalaghan na kanyang naranasan. Yo, yo, yo! Sina Kaizen, Raul at si Thalia ang ating mga tampok na storytellers and senders. Ibig ko sabihin, para po sa ating SHS Pangbuena Mano ngayon pong Setyembre, kahit ano man ang inyong ginagawa, welcome ang lahat kahit baguhan ka man o regular silent silencer channel members. Ito po ang SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago po yan, habang papasok pa lamang po yung i- ibang mga tigapakinig natin at nag-aabang po nitong walang kasusta-sustansya na segment na ito <laughs> at konti lang ang nakikinig. <laughs> ito muna mula sa Norway, nakikinig po sa atin. Abay mantakin nyo, patiktik daw natin si May Opsal uh, listening all the way from Norway, siya po ay uh, nakita o nahagip po sa Hilakbot 24-7 ng ating admin. So ito po mababanggitin natin na sa Hilakbot 24-7 po sila madalas na nakatambay. Si Marlon Vega ng Bulacan, si Ashel Analex, si Jerome Liserio, lalong-lalo na uh, meron po siyang Actually, nag-send siya ng picture sa atin and I know na i-post din natin sa ating page po yon yung uh, larawan na kinuna ni Jerome Liserio bilang patunay daw na nakikinig siya ng Ilakbo 24-7. While drinking coffee po, ako'y nakikinig, sabi ni Roy Alba. And welcome back. Habang umuulan, sabi niya, kayo po ang background namin. Ito po si Marjorie Rohel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you! Anyway, punta na po natin ang ating unang sender. Meron po siyang inattach na picture at ito po yung ating titignan mamaya. So nangyari daw po ito sa Saudi. Magtatatlong taon na po ako dito sa Red at nang maranasan ko ito. Sinama po ako ng madam ko sa bahay ng kanyang friend. Ganun po talaga doon na kapag gumagala ang amo Sinasama nila ang kasambahay nila para may kasamang magbantay sa bata habang sila ay nagmamarites. <laughs> may mga marites din pala dyan. Anyway, so alas 7 na po ng gabi nang umalis kami sa bahay at bumiyahe papunta sa bahay ng friend po niya. Meron din pong mahigit isang oras kasi yung biyahe nun. So nung pagdating namin si Red, sa labas pa lang po ng gate ng bahay, may napansin na akong hindi kaaya-aya. Parang gloomy yung dating nung bahay nung friend ni madam. Isa pa, may kalumaan din kasi yung bahay. So pagpasok namin sa gate, doon sa may bakuran, doon na medyo bumigat yung aura ng bahay. Pero nagtuloy-tuloy na kaming pumasok. Ako naman bilang uh, ah, siyempre kasambahay, Dumiretso ako sa kusina para doon mag-stay at tumulong na rin na maghugas at mag-prepare ng kung ano mang kailangan ng mga amo namin. So habang yung madam ko at yung friend niya ay nasa sala at nagchichismisan, meron pong katulong yung friend nung madam ko na isang Uganda. Mabait naman po ito. And then, eto na naman. Naramdaman ko na naman yung ibang pakiramdam sa bahay nila. Yung bahay po kasi ay parang ganito. Dalawang palapag, luma, may tatlo pa nga pong sala sa baba. May kwarto at dining area pero hindi ko alam kung ilang kwarto meron. So binibigay ni madam sa akin yung anak niya na 7 months pa lamang para mapakain po ng pagkain ng bata, ng baby. Hindi ko pwedeng banggitin yung brand ha. Magbayad sana sila. <laughs> anyway, so mukhang pera. And <laughs> then, ito na. So, ayun na nga. So, kinuha daw po niya yung baby para pakainin. Kaso po, Sir Red, kapag hinahawakan ko yung bata ay umiiyak siya at gusto niya na sa mama lang po niya sumama. So kinuha ulit nung madam ko and then bumalik ako sa kusina. Tinanong ko yung kasambahay nung friend nung madam ko na matagal na pong nagsisilbi doon at sabi niya ay parang may isang taon na daw po siya na nag-serve bilang kasambahay sa bahay na yon. So habang nandun po ako nag-stay sa Red, medyo mas naging iba yung pakiramdam ko. Mas bumigat at madilim kahit bukas naman yung ilaw ng bahay. Binigay po ulit sa akin yung bata kaso ayaw po talaga kahit anong gawin kong uh, paglalaro sa kanya. Yung alaga ko naman ay parang hindi rin po komportable pag hawak ko siya. As in iyak lang ng iyak kaya kinukuha po ng aking amo. Medyo na bad trip nga din po si madam sa akin kasi hindi ko nga po mapatahan yung bata. Samantalang pag nasa bahay naman kami ay maamo talaga yung bata sa akin at talaga nakakatulog naman kapag oras na ng tulugan. So dahil doon, bumalik na lang ako sa kusina. So habang naguhugas na ako ng mga teacups at kung ano pa yung mga ginamit nila, napatingin po ako sa bintana. Yung lababo ay eksakto kasing nasa harapan po ng bintana. Napatingin ako doon at nakita ko po sa right side ko na may katabi akong isang figura hugis babae at nakaitim po mula ulo hanggang paa. Magkasing tangkad lamang po kami. As in five flat. Nakaabaya po yung babae. So napalingon po ako sa right side ko para tignan kung may tao kaso wala po talaga si Red. And then fast forward. Nung nakauwi na nga po kami, nag half bath na po ako at nagbihis at natulog na around 3 a.m., alam ko po na binabangungot ako. Tandang-tanda ko pa na may babaeng nakaitim na gusto akong patayin. Hinabol daw niya ako sa isang lugar na medyo gloomy. Basta as in, plain lang yung lugar. Wala pong kahit na anong puno o kaya mga establishmento ko nakikita. And then nahawakan ko yung binti ko at doon ako nagising. Hingal na hingal ako na para talagang tumakbo ako. Kaya uminom muna ako ng tubig para mapakalma ang sarili ko at tiningnan ko yung cellphone. 3.15 a.m. Medyo maaga pa kaya bumalik ako sa pagtulog. And then kinabukasan, pagkagising ko, sakto sa pagligo ko Sir Red, napansin ko ang binti ko. Para po siyang may bakas ng kamay um, meron pong bakas ng kamay yung right side ng binti ko kaya nabigla ako kung saan ko ito nakuha. Imposible naman na ako po yung may gawa nun. Ang bakas ng kamay ay nasa right side din. Hanggang sa naalala ko yung panaginip ko. Doon na naman po ako kinilabutan, Sir Red. Yun po kasi eksakto yung nangyari sa panaginip ko. Pinikturan ko po itong binti at pinadala ko sa kaibigan ko at maging sa mama ko tapos naisip ko yung babae na nasa panaginip ko. Hindi kaya sinundan ako nung nagpakita sa akin na babae na nakaabaya doon sa bahay ng friend ng aking amo hanggang dito sa bahay ng mismong amo ko. Siya, siya kaya yung may gawa nito sa aking binti? You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So tulad po ng aking sinasabi sa inyo guys, ano, pinicturan po ni uh, Kaizen yung kanyang binti at ito ngayon inattach niya sa email. Uy, mabalahibo si Kaizen ah. <laughs> mabalbon. <laughs> Babaeng balbon. <laughs> Hindi, pero lang. Wala naman, hindi, hindi naman masyadong balbon to naman. Yung iba kasing mga isip nitong mga ito eh, di ba? Huwag kang maghahamon sa babaeng may balbon. <laughs> Oh Are you crazy? Hindi, pero lang. Sabi niya, ito oh, parang kung isu-zoom in natin dito guys, ano, parang hindi marka to eh. Parang nag, para siyang ano, hindi kayo nagpasa o parang ito yung ano eh, nakikita, nakikita nyo po ba ng malinaw? Kayo na bahala mag ano ha, ah, mag, mag-identify or kaya magkontra kung hindi man para sa paningin nyo. Uh, kasi sa, meron dito sa parang tatlong daliri nga oh. Sa nakikita ko ha, tapos parang ang, ang higpit nung pagkahawak sa kanya. As in parang kay, kahahawak lang, alam nyo yon na lumubog yung muscle mo sa part na yan. Di ba? Diba? Pero in fairness po dito kay Kaizen na walang kavari-varicose to ah. Oo. <laughs> Di ba? Napansin, hindi napansin, hindi napansin yung mga ha, yung hawak nung ano eh, nung babae sa bangungot niya eh. Hindi something paranormal yung focus eh, kundi yung walang varicose eh. <laughs> something personal na. No? <laughs> Marami, how to be you po daw sabi dito ni Abby. Nakikita kasi na. Maraming salamat dito kay Kaizen. Kayo po, uh, guys, kung meron man kayong nakita pang iba dito sa binti po niya dito bukod nga sa kanyang uh, kumot na kulay para sa mga hindi po tumitingin dito sa ating picture ngayon, may attachment po tayo or just in case, baka malimutan na naman ng editor natin kasi may ilan po tayo mga photo attachments doon sa SHS natin na nalilimutang ilagay kasi ng mga editor nagkakamali sa mga coordination kaya tong mga to. Kaya sorry kung medyo may ganun kami mga video ha na parang tulad ng picture na ito. Binabanggit ko pero wala hindi eh, nagsho-show kasi na inakalimutan. Sorry naman sa ganun. Anyway, ito nga po siya. So yan na nga nakababad na po sa, sa screen natin. Uh, anong thought ninyo dito guys kung meron man kayo nakita or para sa inyo eh pareho lang ba ng nakikita nakikita ko sa nakita ni Kaizen or wala parang ganun para sa inyo or Flinex lang niya yung walang ka vari varicose na <laughs> binti <laughs> wow <laughs> Visit ka. Anyway, maraming salamat dito. Ah. O, oh, naingit tuloy si Abby. So, hindi na naman makakatulog to si Abby sa inyo. Ka- kahit mo lang si, A- ah, si Abby. At, hindi ba? 5-1, 5 si Abby. O, oh, ganun din. Okay lang yan. Oo. Kahit ano pa man, di ba? At least kahit na anong mga anong anong klase o ma, ma, sabi mo pandak man yung 5 flat para sa iyo 411 or kung ano man di ba kahit ganon yung height mo pag may jowa ka, magpapantay at magpapantay din naman kayo sa kama. <laughs> Sige, <laughs> tama na. Ay nako, tigilan nyo, tigilan nyo na nga yan. Ako napapa-hyper na naman ako dahil kakainom nitong kape ni Lola Trinidad. Uy, steep coffee po ito guys ha. Oy, medyo ano, sarap, malamig-lamig na. Pero magkaganon man ako, the best po yan. Lalong-lalo na yung corn and mangosteen coffee po natin. Available na yan sa HTV merch. At syempre, kung gusto mo yung steep coffee, mas madali po siya para sa akin na i-prepare kesa sa drip. Pero kung type mo at meron pong available na flavor ang drip coffee na hindi pa available sa steeped. Kasi ang steeped coffee po, meron tayong double choco dyan or dark choco, uh, hazelnut and butterscotch. Ang drip coffee alam ko may French roast, merong barako, meron talagang uh, uh, Benguet blend, 'di ba? So marami pong pagpipilian. So check out mo na bago ma-check out ng iba. Maraming salamat. Bisi- bisita lang po sa HTV merch sa Shopee. Second story naman po tayo. nag enjoy ba yung ilan sa mga uh, ah, HTV positive, negative, uh, <laughs> ano pa ba? <laughs> or undecided na listeners. Maraming salamat po dahil naririyan kayo. Anyway, ito namang susunod na kwento mula po kay Raul. Uh, not his real name at na-inspire po siya na mag-send ng story at nakikinig daw po kasi lagi sa ating channel habang walang ginagawa or minsan nagluluto or every time daw na bumabiyahe papasok or papunta sa iba't ibang lugar. Kasi daw ina-assign siya sa kung saan saang site kasi kaya pati ang aking mga kasamahan nakikinig na rin po ng channel ninyo. Uy, salamat nakapag-recruit kayo ng bagong mga mahahawaan. Ito pong kwento niya ay base sa kanyang karanasan at mga kasama niya sa bahay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pinanganak at lumaki po uh, ako sa isang city sa Metro Manila. Um, noon po dumating sa punto na ibinenta kasi namin yung bahay namin at lumipat na lang sa probinsya ng aking ama sa Nueva Ecija. Ang bahay namin na nilip- nilipatan ay ang bahay ng pamilya ng aking tatay. Konting description lamang po sa bahay. May dalawang palapag at yari po sa kahoy yung bahay na yon. Luma talaga siya, Sir Red, as in ancestral house. Sa pakiwari ko nga po, kung tama man ang kasaysayan na sinasabi nila sa amin, itong bahay po na mga kamag-anak ni tatay ay ang pinakaunang bahay na naitayo sa aming lugar. Ngunit masasabing maganda pa din yung sahig dahil nalalagyan pa rin po o naa-applyan ng floor wax at talagang nai-scrub po siya. So nami-maintain. Paglabas naman sa kusina ay papunta na ng likod ng bahay na kung saan naroroon po yung mga kulungan ng mga manok. Sa gilid ay may CR at sa kabila ay paliguan. Diretso Nandun ang kulungan ng baboy na alaga ng aking tiyahin na kapatid ni tatay. Sa likod ng aming bahay ay may tatlong puno ng nyog at merong tig isang puno ng sampalok at guyabano. Noong una, wala naman akong nararamdamang kakaiba. Marahil dahil bago pa man kami na lumipat doon ay nagbabakasyon na din naman ako. Ah, okay, ulitin ko. Marahil Bago pa man kasi kami lumipat dito ay nagbabakasyon na rin naman ako kasama ang aking lola na nanay po ni tatay. Hindi ko naman din po masasabing nakakatakot ang aking karanasan dahil sanay na rin ako sa mga kwento at mga kung ano-anong karanasang kababalaghan din nung ibang mga tao sa lugar namin patungkol doon sa bahay. Tuwing gabi ay lumalabas ako sa likod ng aming bahay upang magbawas or jumingle. Minsan ay tumatambay ako dahil may, may duyan po doon sa likod at mapresko po talaga na magpahinga sa ilalim ng puno habang nakikita po ang buwan lalo na kapag full moon. Hanggang sa doon na nga ako minsan nakakatulog at magigising na lang ako, mapapansin kong alas 10 pa lamang pala ng gabi which is normal lamang yun sa akin. Ngunit may isang gabi na napansin ko na parang may anino na nasa taas ng bubong na nasa tapat ng puno ng guyabano. Patakbo akong pumasok sa loob ng bahay at wala po akong pinagkwentuhan sa karanasan kong ito. Ngunit minsan, nabanggit ko dahil nadulas na rin sa aking bibig Nabanggit ko po ito sa aking tatay at tita. At binanggit nga nila na may mga anino nga daw talaga na nagpapalipat-lipat sa puno ng guyabano at maging sa puno ng sampalok na matatagpuan sa likod ng aming bahay. Hindi lamang po iyon ang pagkakataon na nakikita ang mga ito at hindi naman din nananakit kaya hinahayaan na lamang at hindi na lamang po pinapansin. Kunikwento din ng akin o kunikwento rin po ng aking tatay sa aking nanay yung mga nangyari sa akin ngunit hindi ito naniniwala sa mga ganong bagay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi, si Raul. Kung nyo pong matatandaan, alam ko na i-post ko na po ito noong June ata. Yung screenshot nung itong si ano si Raul yung kanyang yung na-receive ko yung email niya na may kasamang kwento. Alam ko na i, na i-post ko yun eh. Anyway, uh, magkagayon man maraming maraming salamat dahil uh, syempre kahit papaano may mga talagang from other uh, provinces na tayong natatanggap. Hindi lang po overseas, hindi lang Metro Manila yung mga nare-receive natin. Hindi lang more on call center, hindi lang more on uh, sa shop, di ba? Kundi talagang ito, most likely itong mga ancestral house. Gusto, alam mo fascinated talaga ako dito guys sa mga ganitong ancestral house. Lalo pa siyempre kapag matagal na daw kasi ang isang bahay at marami na itong nasaksihan na kumbaga mga dating nakatira na nag-come and go, uh, doon na sinilang, doon din namatay, may na bedridden na miyembro ng family at doon namatay, doon binurol. Talagang kumaga tatak na sa history at ito nga yung sinasabi natin na matalinghaga o kaya hindi naman matalinghaga yung tamang term eh. Parang alam mo yung um, sinasabing personification ba yung tama na tawag doon na piping saksi sabi nga nila, 'di ba? Na kung saan ito mga bahay na luma. 'Di ba kasi ewan, basta hindi ko ma-explain. Ewan ko lang sa inyo guys ha, kung pareho lang tayo ng uh, parang fascination sa mga old houses or sa mga ancestral house. Kasi uh, ang ganda lang nung bukod sa magaganda yung design, meron at meron talaga na preserve na mga uh, bahagi ng bahay at lalong-lalo na yung mga antigong gamit. Uh, TV set na yung di ano pa yung parang pwedeng isara, 'di ba, na merong sliding, parang sliding door siya, <laughs> ganun. O kaya yung mga uh, dito yung flooring na nabanggit nga niya na na-floor wax, na i-scrub pa. At saka yung ito, yung sinasabi nga natin yung mga kwento behind doon sa mga uh, pamilya na unang nanirahan o kaya yung mga unang uh, caretaker, sabi natin ganun, di ba na maaring may nangyaring hindi maganda sa kanila. Pero kung pagbabasyan nga, ito nga sinasabi natin mga dark history ng mga bahay na to, imposible na wala talaga mga paramdaman, imposible talaga na wala yung mga, alam mo yon yung mga nakakatakot na mga anino, mga shadow people na masasabi o kaya yung mga ghostly apparitions, mga hunting na mga tunog na naririnig mo kada madaling araw. Ang ina expect ko nga kanina ay isa sa mga maikikwento sa atin dito ni Raul ay yung uh, ah, tag doon yung kada alas tres na madaling araw parang may naririnig silang naglalakad sa taas nung kahoy na flooring na parang hindi lang ordinaryong yabag kundi yung may hila-hilang kadena o kaya may bumababa tas naririnig nila yung chain, yung kadena, 'di ba na parang hila-hila nung paa, parang mga ganun or yung iba pa mga katulad ng mga nasi-share sa atin na nagdi-dribble ng bola Although wala namang bata doon sa bahay. Yun yung ine-expect ko sa bandang huli. Pero at least kahit paano na iba, 'di ba? Nag na, na, masyado ko lang nag masyado lang ako nag-overthink o kaya <laughs> nag-fast forward. Pero hindi 'yun yung expectation. Pero kahit paano, maraming salamat na iba yung uh, sistema at yung kwento niya, kumbaga. Anyway, third story naman mula kay Thalia at medyo alam ko inaabangan ito ni na Maricel Cabra, uh, si Paulina Reyes, si Cherry Libiran, si Angel Heart. Si Angel Heart po ay ano pala natin, uh, member natin. Maraming salamat. Kasama si Louis Mark Duterte. Ito solid na solid po sa atin. Si... Sino pa ba? Uh, inaabangan din ni Carwin Dorado, Lori Joy Ramos, at si ito, si Bobby Ong Sueco, lagi-lagi po ito. Ang lagi niya kino-comment kasi yung date and time kung kailan ata siya nakikinig at hindi ko magets <laughs> kung bakit ganun. At saka minsan yung, uh, ito pa, si Nikki, uh, si Grace Cervantes, ayan, maraming maraming. Jason, uh, Hen Hensiane, tama po ba? Thank you po ha. Basta yung mga hindi na po natin mababanggit dito na lagi pong nagpapatiktik sa ating mga uh, ah, SHS comment section. Maraming salamat. At basta alam ko na alam mo na solid ka, alam mo na lagi kang nakikinig ng ating premiere at lagi kang active or kaya silent listeners ka dyan. Maraming salamat sa inyo. Thank you! Anyway, next story naman ay mula po dito sa ating uh, tag dito uh, sender na si Thalia. Sinend po niya ito sa ating Facebook at ito ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So nag-decide nga po talaga ako, Sir Red, na mag-dorm since second year college na rin naman ako. Malayo kasi talaga yung school doon sa bahay namin at dalawang oras pa ang aabutin lahat ng biyahe ko. Papunta o pauwi. So noong unang mga araw, eh palagi po akong tumatambay sa dorm. Wala talaga akong napapansin na kakaiba. Hindi rin naman kasi ganun kaluma yung dorm na iyon. Maliwanag, maaliwalas dahil bagong pintura talaga. Hanggang second floor po yung dorm na iyon. Ang first floor ay may dalawang room na pang mga lalaki. May kasama po dong sala at kusina habang sa taas ay may anim na room. Meron pong room numbers doon sa taas. 1, 2, and 3. And so on. So ang room ko po ay room 5 at nasa taas yun. So sakto kapag aakyat ka sa hagdan, sa may gawing hallway ay makikita mo yung pintuan ng room namin. Inaamin ko naman talaga Sir Red na may nakikita ako at nararamdaman. Pero madalas ay malakas lang akong makiramdam. Sa seventh month ng pag-stay ko doon sa dorm, himala na wala po akong ibang nararamdaman. Maliban lang sa pagtaas ng balahibo ko sa tuwing dumadaan ako sa hagdan kapag naiihi sa hating gabi. Dinededma ko na lang pero alam ko na may something. Tahimik ang paligid isang gabi noon. Tulog ang lahat Pagkatapos ko ng assignment ay pinatay ko na po yung ilaw kasi tulog na rin yung mga kasama ko. Bali tatlo lamang po kami sa room that time kasi yung iba ay nagsiuwian. Pagsapit po ng madaling araw, naalimpungatan po ako. May narinig po kasi akong malakas na kumakatok sa pinto. So ako hindi ko naman pinansin dahil nakapikit pa rin naman ako noon. Ngunit tumigil matapos ang 30 seconds siguro. Tapos maya-maya ay kumakatok na naman at para po siyang may pattern na. Hindi lang basta katok. Yung bang parang hihina tas lalakas na parang padabog to the point na maiirita ka talaga. Sabi ko na lang sa sarili ko habang nakapikit, ano bang kailangan itong buwisit na to? Madaling araw tas hindi man lang pagpabukas. So tumayo ako sa bed. Pag upo, uh, ah, kasi double deck daw, nasa baba siya at wala pong tao sa taas. So pag upo mo, makikita mo agad yung pintuan at may siwang yon sa baba. Lagi po kasing bukas yung ilaw sa hallway namin kaya makikita mo talaga dun sa may siwang kung may tao o wala. So umupo ako dun sa double deck at pupungas-pungas sa antok andun pa rin yung katok, tal, ah, katok niya Sir Red. Lumalakas. Doon ko na minulat ang aking mga mata hanggang sa unang-una kong napansin yung siwang ng pinto sa baba. Nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko o hindi kasi nga sino ba naman ang kakatok ng ganong madaling araw? Kung sakali mang umuwi yung iba ko pa o bumalik sa dorm yung iba ko pang mga kasama sa room, eh dapat magte-text sila. Or dapat, eh kaya na nilang buksan yung pinto dahil may sarili naman silang susi. So bago po ako naglakad papunta sa pintuan, tinitigan ko po talaga yung siwang sa baba nito. Andun na ako sa isipin na hindi kaya katulad ng mga horror story or horror movie po, yung bang parang may tao ba na makikita o wala pagbukas ko? Kaya ang ginawa ko po talaga ay siwang sa baba ng pintuan ang una kong sinilip. Nagising po yung diwa ko ng oras na iyon dahil wala po akong naaninag na kahit anino nung taong nasa labas na kumakatok at kahit po yung paa niya ay wala. Pero patuloy yung pagkatok. Sa pagkakataon na yon, hindi na ako nagdalawang isip na bumalik po sa aking higaan at humiga. Nagtalukbong ako ng kumot Nagdasal hanggang sa napagod po ang aking isipan sa kakaisip ng kung ano-ano maderive o kaya madrive lang yung aking isipan sa ibang mga bagay. Hanggang sa nakatulugan ko na po ito at inabot na po ng kinabukasan nang hindi ko kinikwento sa kahit nakas kahit nakasama ko sa room o sa mismong dorm yung naranasan ko. Music You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Putik, kinilabutan ako. Al- alam niyo yung ano, yung yung iniisip ko yung kanilang setting. Parang ganitong ganito para yung dating boarding house natin noon ano sa ano, no? Yung may siwang sa ano sa sa ilalim ng pinto tapos pwede mong silipin kung may tao o wala. Di ba? Parang ganun. Tsaka alam nyo naman ang mga dorm, alam nyo naman ang mga boarding house uh, style. Uh, lalo na sa mga kolehiyo, yung mga nakikinig sa atin uh, either sa Ilakbo 24-7 or dito po sa regular episode natin sa SHS. For sure, katulad po ng inyong lingkod, eh nakikita ninyo yung setting sa pamamagitan ng pag-describe sa atin ng mga senders natin lalo na po itong ating third and last story na sinend po ni Thalia. So sana madagdagan yung kwento niya uh, hindi ibig sabihin madugtungan, uh, hindi madagdagan kasi baka mamay mas lalo pang naging worse yung kanyang experience. Ayaw naman natin na mangyari yon. Pero sana kung meron ka pa halimbawa na isa pang experience na katulad nito just in case na dyan ka pa rin at naulit, why not videohan mo kaya? Tapos send mo sa amin para maipakita din natin sa ilang mga tigapakinig natin na kung paano magiging legit kumbaga or may patunay yung claim natin na pwede po nating sabihin na kailangan natin isang guni sa mga maalam kung ano kaya ito. 'Di ba? Natatandaan ko tal- naka- natatandaan ko tuloy yung mga uh, ah, KMJS episodes na yung katulad yung may doppelganger, 'di ba, na nakita niya, video niya, tas parang Di ba nakita niya sa pintuan, kamukha niya yung kumakatok. Hindi lang yon meron din yung parang sinasabi nila na uh, madalas nilang naririnig kasi parang sa mga apartment, alam niyo naman wall lang naman talaga o firewall talaga na makapal yung pagitan ng bawat unit ng mga apartment na ngayon na nakikita natin. 'Di ba? Na kung saan kahit kumatok ka diyan o kahit sipain mo yung 'di ba yung dingding madidinig sa kabila eh. 'Di ba parang ganoon Buti na lang ano, hindi ganito yung nangyari sa'yo kasi minsan talaga nakakapraning lalo na kung mag-isa ka talaga, umuwi yung mga kasama mo. Tapos sana madugtungan ang sinasabi ko sa'yo kanina in a sense na meron pa bang iba na nangyari? Or ano yung ginawa mo para makaiwas sa ganito lalo pat inamin mo sa amin na malakas yung iyong pandama sa mga ganitong klaseng bagay, di ba? Maraming salamat kay Thalia kung ano man yung uh, pwede mo pang maidugtong dito sa kwentong ito Uh, abangan po natin yan sa ating email. Sa mga nais po magpadala ng kanilang mga kwento, once again, Sindak Short Stories. Uh, email po ang gagamitin, sindakstories2008 at gmail.com. O kaya, pwede ka mag-voice message at ilang beses ko na po itong nabanggit kung papaano ba mag-VM. Okay, maraming salamat sa mga uh, last time na nag-VM pero I'm so sorry talaga kung hindi talaga pwede yung iba kasi po ang ingay po eh tas may dumadaang tricycle yung mga ganon tas halata talagang nasa ano lang siya uh, gilid lang ng road uh, highway ko sabihin kasi padaan-daan yung mga tricycle minsan may truck pa nga kami narinig may busina so hindi naririnig yung boses niya sorry doon sa nagsisend sa atin na yon paulit-ulit niya kasi sinend din eh um, tuloy na ano siya uh, napunta din sa spam ata yung iba, 'di ba par? Uh, nakalimutan ko yung name niya pero kung kilala mo na kung sino ka, uh, kung pwede mo siyang maulit or kung talagang walang chance na malinis yung audio, itype mo na lang ako na lang magkwento para sa'yo. Ganun na lang ano. Maraming salamat sa mga nagre-repeat purchase po sa HTV merch na kahit na anong item. Malaking bagay po yan, malaking tulong para po sa sinusuportahan nating advocacy. At hindi lamang po yon congratulations nga pala dahil kahit papano uh, may napatapos na rin po tayo isa sa mga ino- ini-sponsoran po natin na uh, aaminin ko na po, meron po kasi kaming, uh, ito po yung mga nanggagaling po dun sa YouTube Premium, yung sa mga naitutulong din po ng mga, alam mo yung mga mababait na mga listeners, solid HTV positive listeners po natin na nagpapadala talaga sa mga producers po natin ng uh, kahit magkano, alam mo yung amount, hindi man namin hinihingi ha. Siguro dahil natutuwa lang po sila dahil may ganito, na-discover po nila kami. Tapos natutuwa, sa sobrang tuwa nila, nagbabahagi sila ng blessings nila. Uh, in uh, ano ah, pera po talaga. Hindi siya kind in kind. So talagang pera siya. May malaking halaga yung nakaraan at uh, alam niyo po ba ito po ay akin pong hindi po napupunta sa akin ng direkta. Ito po ay para sa mga editor, para po doon sa mga syempre sa iba pang mga kailangan nila at yung iba naman po syempre ay pinagsusuporta po natin bukod iba pa po yung ano ha, ah, yung sinasabi namin na uh, ah, tag dito yung sa mga animal rescue iba pa po yun doon namin hinuhugot yun sa HTV merch ang ginagawa po namin ito ngayon ko lang po sasabihin dahil proud na proud ako dito sa dalawang taong ito sina Mac Jim at saka si si Geraldine. Medyo nakaka-touch kasi kahit paano guys sa uh, two years na sinuportahan namin or kaya inisponsoran po ng uh, ah, HTV, ng Hilakbot, ng Sindak at ng syempre ng Red Network sabi na natin ganun ang kanilang studies. So, nakapagtapos na po sila ng college. Yung isa po ay um, communication, di ba? communication habang yung isa naman po ay sa ano hotel and management. Um, proud na proud po kami kahit papano na i alam mo yun, na i-push natin ito at uh, hindi man po namin sinasabi, hindi man po namin pinupost, hindi namin masyadong ina-advertise, hindi po namin sino-show cost. Kumbaga, uh, nag, nag, nagpapakita ng, alam mo yon na please support us sa ganito. Uh, ah, ganoon na rin sa mga, alam mo yun yung mga nagbibigay po sa atin ng super sticker, super chat. Yun po yun. Uh, malaking bagay po talaga. Naiipon po yun. And then, ito po yung, kumbaga nagpapa-scholar po talaga kami ng mga uh, hindi po talaga kaya na magpa-college hindi po namin ito ina-advertise guys. Ito po ay amin lamang po syempre sinasabi sa inyo na hindi lang po kami for audio narration, hindi lang po kami for podcasting, hindi lang po kami for other platforms or kung ano-ano man, horror storytelling. Meron din po kaming ginagawa na ganito na hindi na po namin masyadong binibida pa. Hindi na po namin masyadong pinopost pero kukunin ko ang opportunity na ito dahil kahit papaano na proud po kami dahil at least may dalawa na na nakapagtapos uh, two down, four more to go. <laughs> kaya, kaya yun, uh, proud na proud kami. Alam ko nakikinig to mga ito. At yung isa po, si Mac Jim, um, isa po siya sa mga minsan nag edit din sa atin pero hindi po naman masyadong regular. And paminsan siya po yung nagre-research at nagsusulat ng script natin sa Ilakbot Haunted History. So yun, proud na proud kami sa inyo guys. More to come para sa inyo. At maraming salamat po sa lahat ng mga solid na HTV positive listeners at sa mga patuloy na nagsishare ng blessings sa atin sa pamamagitan po ng pang hindi pag-i-skip ng ads, lalo na po sa mga series natin at ganoon na rin po sa mga nag-YouTube Premium, uh, channel members po natin na maraming salamat at sa, sa mga nagsusuper chat uh, super ano pa ba isa super sticker o kaya yung mga talaga nagbabahagi po ng kanilang blessing nang hindi man po namin hinihingi pero nagpapadala po sila uh, sa ating mga producers, co-producers. At pasensya na po sa mga co-producers ko uh, kung akin pong sinasabi ito ngayon dito sa ating uh, episode. Uh, alam ko, magagalit kayo sa akin dahil ayaw ninyong pasabi talaga yung mga ginagawa natin behind the mic, behind the YouTube uh, channels pero magkagayon man, syempre, ito na yung time na maging proud tayo dahil kahit papano, wow, nakapag, nakapagpatapos tayo ng dalawa. <laughs> Kulang na lang meron na tayong ano to, Hilakbot Academy pero nakakatakot yung pangalan pag ganun. <laughs> Di ba? Red, Red Scholarship, hindi naman galing sa akin yun. Hindi eh. galing po sa mga listeners natin lahat yun at sa lahat ng mga talagang solid sa atin. Anyway, maraming salamat. Tatapusin ko na po dito hanggang sa susunod po guys na ating kwentuhan. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. I love you all guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.